ndabaramukije mwebwe mwese mwahise kumviriza radio isanganiro kaze muri ano makuru muri mego kirundi havugwa kuri no murango eh, mujye gushirizwa na Jean Marie Mayonga François Akimana ari muhinga bw'ivyuma ingingo nkuru nkuru ziyagize Bamwe n'abandi mu nyagihugu mu ntara Kayanza barashima ko ibinyobwa bya tangawizi na gingembre biherutse guhagarikwa ku neza y'amagara y'abavyihereza muraja kuvyumva murano makuru nayo inyigisho zihabwa menyereza burukino rw'umupira w'amaguru ngo zimara kiri hagati y'amasaha mirongo itandatu n'umwaka bivanye n'ubwoko bw'urupapuro bita lisanse baba bariko barigira twabibategure muri ano makuru nayo mu bijanye n'ivy'indero abana batatu b'imfuvyi nikora bahejeje amashuri yisumbuye umwaka w'ishuri heze ku ishuri ry'akarorero rya FVS abagenzi b'abana Ano makuru tuyarere mujanye n'ibidukikije aho hatanguye kuri uyu wa Mungu mu gihugu ca Egypte inama igira 27 kwijanye n'ihindagurika ry'ibihe mu gihe inama y'abakuru b'ibihugu itekanijwe kuri uno wa mbere nejo bukera ku munsi wa kabiri ku rutonde rw'ibyo biga bigizwe ahanini ibyari ibijanye n'ubuhinga kuko bitekanijwe gushira ku rutonde ibibazo nyamukuru bizokwigwa muri iyo nama ibihugu byakozwe ko n'amabi yategwa n'ihindagurika ry'ibihe byiteze gushumbushwa bikaba ari ryo rya mbere bizoba byizwe muri iyo nama iyo nama nyine Burundi bukaba bwaserukiwe n'umukuru w'igihugu Burundi evariste ndayishimiye Bamwe n'abandi mu mu ntara ya Kayanza barashima ko ibinyobwa bya tangawizi na jejembure biherutse guhagarikwa ku neza amagara y'ababyihereza ku rundi ruhande abandi na canecane babidandaza baranigura kuba batahawe ikiringo cyo kubanza kudandaza ibyo bari bararanguye ngo byatumye baja mu ruhombo runini basaba ikigo kijejwe gucungera ubuziranenge bw'ibihingurwa kuzaba ritonda muri ico gikorwa imbere yo kwemerera amahinguriro aya n'ayandi guhingura no gushira ku isoko bidandazwa vyayo tubakurikire usanzwe ya ngingo yafashe novuga ko yafashwe hutihuti icambere muri leta bari kugira gute bari kwanza kwa avertisa ivyari byarakozwe byose bikabanza bigahera akava ku isoko hanyuma abenegihugu cyane cyane abasanzwe babicuruza kubera bari baramaze kubirangura mu kuva baca bahombera kubera ntibasubiye kugira gute kubicuruza ubwo rero ni igihombo kinini rero ikijanye n'ingaruka sinibaza yuko coba ari kinini gose kuko ikiringo cari giheze biri ku isoko menga n'abenegihugu sinzi ko hari uburore bamaze gutora ko abantu bamaze kugira ikibazo kinini cyane ahubwo gusa twebwe twibaza yuko vyo ari bindi atari ivy'ingaruka mbi z'amagara y'abantu nko ku ruhande rwaje ntako nafata nuko niba nkuko babivuga iyo ari mu mwambiro ntibyo bari byiza kubera hariho abantu dufatiwe bakizwa bayiwa batazi ko ari mwambiro urumva ko batakoze neza bari kubabwiza ukuri kuri mu mwambiro kubera ntibari kubura abanywanyi jewe nayinyweye rimwe mugabo sinasubiye kuyinywa kubera naca ameneka umutwe niyumviye yuko hoba harimo nk'akambiro canke harimo nk'akandi akantu katameze neza boba bayambitse ku ruhande rw'iwanje gikuru maze kumva yuko imaze kumena umutwe je naciye mbanza kuyihagarika sinzi rero nk'abandi bazifata sinzi nabo ukuntu zabamerera sinzi yuko yuko ari ingorane y'ubuzima bwe wanje cinka ari ikinyobwa nkumva sumva sinovuga ati ikibi ni kinyobwa kyoba kirimo umwambiro gusa je nifatiye ingingo kuyiheba kubera numvise mu mutwe bitameze neza nca ndayiheba radiyo isanganira i bujumbura ni kuri mega esi mirongo umunani n'icenda n'ibicindwe dutandu kiravugwa mu ijanye n'indero abana batandatu b'imfuvyi n'abantu nikora bahejeje amashuri yisumbuye umwaka w'ishuri uheze ku ishure ry'akarorero ya FVS abagenzi b'abana iri matana mu ntara bururi batabona ingene bagiye kwiga za kaminuza bariruhutsa kuko bagiye kurirwa na leta ya Monaco ivyo vyashikirijwe na Space nihangaza serukira imbere y'amategeko iryo shure hari kuri uyu imana mu birori vyo gutanga impapuro z'umutsindo ku banyeshure bagera 60 bari bahejeje kuri iryo shure Space Nihangaza yasavye abagiraneza babishoboye kubandanya bafasha abandi bantabona ikora n'imfuvyi zigira kuri n’indwi zisanzwe ziga kuri iryo shure nyene umuyobozi w'indero mu ntara agasaba ayandi mashuri gufatira karorero kuri iryo shure rimenyesha ijana kwijana mu bibazo vya leta zeno nzambimana umwigeme Jovite ntiranyibagira umwe muri batandatu b'imfubyi na nikora kuri mirongo itandatu baronse izo mpapuro z'umutsindo mu bisata bibiri by'ubuhinga hamwe n'ic'ubutunzi yarashimye ingene biga kuri iyo shuri y'akarorero y'imatana babifashijwemo n'ishyirahamwe evesi abagenzi b'abana ati twari twarihebuye kuko twari bantaho nikora tudafise amafaranga y'ukuriya ishuri asaba EVS yoko itorambirwa yobandanyi bafasha space nihangaza aseruka imbere y'amategeko iyo shuri atanyimenyesha ko intumbero bihaye ari uko EVS yigisha abana b'igihugu kugira ngo baze bavemo intwari zishobora kugirira kamaro igihugu harimwo n'imfuvyi n'abantu nikora mbere ngo leta ya Monaco ngo yaremeye kurihira kaminuza abanyeshuri bashika kuri batandatu b'imfuvyi n'abantu nikora bahejeje kuri iyo shuri kabi y'akarorero mu mugugira gatatu wiyise intungane ngo bazokwiga imyaka itatu bakaloreya ngo bazorihigwa imyaka itatu yonyene nayo abazogira amahirwe yo mu gisata c'ubuganga medicine muri bw'ifaransa ngo bazorihigwa imyaka itandatu yose agasaba abagira neza n'ababyeyi barereye kuri iyo shuri babishoboye kubandanya bafasha abana basigaye kuri iyo shuri ba ntawe nikora n'imfubyi nawe antoine sabiyumva umuyobozi w'indero mu ntara ya bururi ibururi zero nzambimana radiyo isanganiro turagushimiye zeno nzambimana ibarabara ry'igihugu nimero imwe mu gice kiva ku bitaro byitiriwe umwami karede gushika ukirima cy'umukuru w'igihugu kwa ntare rushatsi rigiye gutunganywa neza byashyikirijwe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganji w'inyubako hari mu rugendo rw'akazi yakoranye na bagenzi biwe bajejwe intwaro hagati n'ujejwe amasoko ntanganguvu dukunda dukundane yamenyesheje ko ibarabara riva ku kibuga mpuzamakungu rigiye kubonesherezwa ubudacika amakuru yacu arabandanya guhitamwo umwuga wo kugendana n'abagabo benshi bituruka ku bintu bitandukanye harimo no guhohoterwa mu miryango bamwe mu bakora uwo mwuga ku migwa mikuru y'intara za ngozi na kayanza basigura ko babura bafasha mu kibano bagaca bisanga muri izo ngeso hambavu y'izo mvo akirine nshimirimana yanonosoye ibijyanye n'inyifato yongera ko n'indero y'ahaziko agahamagarira ababyeyi kwama hafi y'abana babo Omer Nduwayo turi saha zine z'ijoro mu kabari ko ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza ahadandarizwa inzoga z'ubwoko butandukanye hari abigeme n'abakenyezi benshi bamwe batonze ku ibarabara umengo bategereye umuntu abandi mu ibaraza n'imbere mu kabari bariko batamba umuziki bamwe mu baruhadze bivuga umwuga bakora bati jendi ndaya ubabajije igituma bahisemo kugendana n'abagabo benshi batanga imvo idasa uyu ati nafashwe nabi mu muryango nabyisa bihuye atari bivanye n'ahantu muri santumbaye n'ingene bari bamfashe ntihashika baranyakiriye mugabo mu nyuma barampinduka bakadufata ku nguvu nyine tukiri abana naciye ntwara inda maze kubyara naciye mbura kuko nta n'ababyeyi nari mfite bari bamaze kumwica bose nabayeho mu buzima bugoye kubera umuryango waciye ufata nabi ndomoka negera mu gisagara njye kugira ntangire uburaya nagize abagenzi babi b'abanyeshuri nyene twigana hari abinshukamo nanjye nisanga nabitanguye ico niga mu mwaka w'indwi imyaka cumi n'itanu ngiye kuza kubivamo maze imyaka itanu ndabikora izo mvo zirashimangirwa na Ekeline imana yize ibijyanye n'inyifato ariko we akongera ko ikibazo c'indero yahaziko kuva muri ico gihe nyene gisamwa agenda arabaho bijanye n'abavyeyi biwe ingene babayeho aragenda rero arakira ubushobozi bwo kubaho ubushobozi bwo kwibeshaho bijyanye n'inyifato byose abyakira mu kungene yarezwe mu kungene yafashwe kuva agisamwa ah, mu nda y'abamwibarutse ingene umuntu aba arezwe ibihano ahabwa yarata abatawe abafashwe ku ngufu n'ibindi birabaho ugasanga nk'akantu k'inkabuzo kugira rero umuntu abasubize ku murongo birasaba kubatahura ubwa mbere ukabaganiriza hanyuma mukigira hamwe ingene bashobora kubivamo umuntu atabanje gukomeretsa uriya n'uriya kuko ugombye kugira ingufu bica bimugora na birya biba bigoye yuko yumva ko asiye kwisanga mu kibano ahamagarira ababyeyi kwama hafi y'abana babo kugira babarinde kujya mu bintazi abana gushika uyu munsi baragwa mu mporero kubera kutamenya ko bavyeyi bagerageze kuganira n'abana kuva bakibasama mu nda baganiriza abana babo baba be hafi bashyira imbere ibihano abana bakiri bato barakunda inkino uri kurakina n'umwana urabona ikibazo afite ugashobora kuja kubaza nimba utoba ufite umufasha gutorera ico kibazo muri ibyo biganiro ugenda uramenya ingene umwana wawe umurera bivanye n'ingene usanze ameze abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze ku mutumba musave umwe mu yifise ububare abo bakenyezi bahuriramo n'abagabo babipfuza bamenyesha ko abakenyezi baba mirongo itanu bava mu ntara zitandukanye bahurira muri ubwo bubare muraca mugacana ayandi mu nkino inyigisho zihabwa abamenyereza b'urukino rw'umupira w'amaguru zimara ikiringo kiri hagati y'amasaha mirongo itandatu n'umwaka bivanye n'ubwoko bw'urupapuro bita lisansi baba bariko barigira ariya olivier niyunge ko batazira mutombura arongo ishyirahamwe ry'abamenyereza mu burundi amenyesha ko bene izo nyigisho zo zitangwa n'abahinga banonosoye amategeko y'urukino rw'umupira w'amaguru abo bita aba instructeur mu rurimi rw'igifaransa bucanandi y'inkino na Jean Marie Vianney kumana Urupapuro rutanga uburenganzira bwo kumenyereza urukino rw'umupira w'amaguru bita mu rurimi rw'igifaransa risasese rutangwa n'abahinga ba hano mu gihugu cacu Are Olivier Niyunge ko batazira mutombora arongoye ishyirahamwe ry'abamenyereza mu Burundi avuga ko iyo umumenyereza ageze ku rugero rwo kuronka rupapuro rwa risase A na B be nizo mpapuro ngo zitangwa n'abahinga mpuzamakungu abazitanga hari aho twita abansitigiteri mu bisanzwe lisansi tufata abansitigiteri bo ngaha hanini muga tumaze gushika kuri lisansi b canke lisansi a hacaza abandi bo hanze bavuye mu bihugu byo hanze kugira bazogira evaluation mugabo za lisansi lisansi de agira abasiteri bo ngaha ivyigwa bitangwa mu kuronka bene nizo mpapuro bikaba bimara amasaha atandukanye inyigisho za lisansi de na masaha 60 lisansi umuntu amasaha ijana na mirongo ibiri lisansi b tuduga ku masaha amajana abiri na mirongo ine lisansi a nayo tuyiga hafi umwaka wose kuko tuza turiga na mamodule turiga ini pariti tukagira pose tugasubira tukiga tukabandanya gushika duheze amasaha yose kuyiga nicyo bituma mvuga ko ku buremere bw'ibyigwa bigenda biratana n'amasaha mwavyumvise kugira ukurikirane izo nyigisho utegerezwa kuriha amahera atandukanye kiretse ku rupapuro rwa RSD inyigisho zitangwa ku buntu umenyereza ashaka gukurikira izo nyigisho hari ibisabwa n'ivyo RSD umengo niba atacu basaba mbwa nka lisanse e, barasaba ibihumbi jana muri participate zo gutanga ibihumbi jana hanyuma lisanse be baca baduga ku majana abiri lisanse asindamenya aho baduga ko mugabo hariho uburyo utezwa gutanga urazi ko e, abagisha inyigisho misanzwe nta bya gusa bakumenyereza kujya barya minerivare yitwa ko minerivare tuba turishe kugira ushobore eh, gukurikirana izo nyigisho uwarongoye ishyirahamwe ry'abamenyereza mu Burundi ashikiriza ko n'abigisha bamenyereza rimwe na rimwe birashika bagatunganirizwa inyigisho nabo bariga hari ivyigwa biteguwe n'inyigisho z'abainstructeur abashobora kwigisha abandi bumva warabize ivyo umenyereza ubu rero hagerege umaze kuba birajyana n'imyaka canke ingene uvyumva ngo utakimenyereza ukiga kwigisha abamenyereza kunyigisha birana anashika umuntu akaba umumenyereza w'urukino rw'umupira w'amaguru atari urupapuro rwa risasi afise akazorurondera mu nyuma kumenyereza biratandukanye novuga n'izo nyigisho kubera iki kuko kumenyereza urashobora kumenyereza utagira na lisansi nakubwiye ko ari wa mutima wo kubikunda kuko hariho abana vyiga ntibanabimenyereze bagaca babiheba sinzi iyo baba biyumvira mitwe yabo mugabo kumenyereza hatanga urukundo urashobora kumenyereza atari lisansi ugira umaze kumenyereza ugacuvuga ati reka rero nje kwiga kuko hariho ibikenerwa kugira wicare kuri bande utushe hajya twicara bari bageze kuvuga kuri sanse Eh, bagira bayireke ubwa nyuma mugabo mu mwaka uza bazoza baragira serongera amastage yagiye araba urumva rero ivyo bica bikenerwa kugira ushobore kuba umumenyereza wemewe no hanze wemewe hose kuko uvuga ko uri umumenyereza atari upapuro ugira yego n'ivyo ashobora kuba umumenyereza mwiza atari upapuro ugira mugabo kugira amakategori y'abamenyereza n'urwo rupapuro uca usanga bashingira ugira n'akazi ushobore kukaronka Ari Olivier Niyunge ko batazira mutombora ashikiriza ko amategeko y'ishiramwe mpuzamakungu y'urukino rw'umupira w'amaguru ku isi FIFA atareka kurira umumenyereza n'umwe kumenyereza inkino zo ku rwego mpuzamakungu adafise urupapuro rwa risase a Shamari Vianney ngendakumana turagushimiye ni kuri ucanandi inkino duce tugarukiza ko amakuru turako turabashikiriza ariko kuri mwe bwe mutadufashe tukiyatangura mu nkundire suri ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize mwabyumvise ko bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Kayanza bashima kubika inyobwa ca tangawizi na jenjembre cyarahagaritswe ku neza amagara y'ababyihereza ariko ku ruhande rw'abadandaza bakanigura ko bataha ikiringo cyo kubanza kudandaza ibyo bari baranguye ngo byatumye bajya mu ruhombo rudasanzwe nayo abana b'imfubyi n'abantu aho nikora bahije amashuri yisumbuye ku ishuri ry'akariro FVS abagenzi b'abana riri mu ntara ya Bururi ngo bagiye kwiruhutsa mu gihe batabona ingene bagiye kwiga za kaminuza mu gihe bagiye gufashwa kurihirwa amashure na leta ya Monaco mwavyumvise muri ano makuru nari bucanandi y'inkino mwumvise ku nyigisho zihabwa amenyereza b'urukino rw'umupira w'amaguru zimara kiri hagati y'amasaha 60 n'umwaka bivanye ku bwoko bw'urupapuro bita lisansi baba bariko barigira subira ndabashimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi nshimira na François Akimana yari kwamfasha mu ngabw'ivyuma Jean Marie Mayonga nariko ndabashikiriza no makuru ndabifurije kugira umurango mwiza muhandaye mutega matwi ibiganiro uca kuri radio isanganiro abantu cumi n'icyenda barapfuye mu isanganya ry'indege ku kiyaga victoria ibyo ni n'ikinyamakuru mwananchi umushyikirangange wa mbere kasimu majaliwa yamenyesheje urwo rupfu ku mugoroba w'uyu w'imana inyuma yo gushyika muri icyo kibanza cyabereyemo isanganya iryo sanganya ryabaye mu gatondo k'uyu munsi nyine bitumwe n'uko iyo ndege byanse kigwa ku kibuga cy'indege cy'ibukoba mu karere ka kagera bitewe n'ikibazo cy'umutekano mu buseruko bw'igihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo byandikwa n'ikinyamakuru agituwarite puwansede inama mpuzamakungu igira mirongo ibiri n'indwi ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe yatanguye kuri w’imana muri egiputa mu karere ka carmen abakuru b'ibihugu barenga ijana urangwa n'isatira rikomeye ry'umuharugwana wa M23 ibihugu bya sudani na sudani y'epfo birumvikanye ku rubibe rwa abeyi aho ruca byandikwa n'ikinyamakuru the east african sudani na sudani y'epfo byahavuye birumvikana ku masezerano ya abeyi akarere kateye imari Gatunzi peteroli kari hagati y'ibyo bihugu bibiri inama y'imigwi ibiri yamaze yingi karatumu mu nzu iheze yatumye haba icyegeranyo kibanza kizoba umushinge w'amasezerano ntabanduka ya abeyi akarere katadadanutse haraciye imyaka cumi n'indwi kuva hasinywa amasezerano y'amahoro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu icyo kinyamakuru kivuga ko iyo migwi irongowe n'inama yigenga ya sudani Mohamed Hamdan Dagalo hamwe n'umuhanuzi ajejwe umutekano muri sudani y'epfo Tutu tutugatulwak manime barumvikanye ku bisatindwi bizokwisungwa mu kibazo ca abeyi hari mu itegeko ridatomo iryateye injyane hagati y'abangok dinka bo muri sudani y'epfo hamwe n'abamiseriya bo muri sudani ku bwa dafarah al ali icegera cy'umunyamabanga w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire mu gihugu cya sudani iyo migwi ibiri izofasha abanyagihugu mu muce wa mbere hama yubaka umugumwe kugira batanga imfashanyo banakorere ku nyishyirama iciye mu biganiro inzoga zo mu kinyegero akaga katarigaragaza kugarije akarere ka karimojong zandikwa n'ikinyamakuru daily monitor mu mihingo yose hari ibiyigira hano hariya bibonesha ku ijoro mu ijoro mu gihe inzoga zitemewe ziba ziriko zihingurwa iyo nzoga ikijanwa n'amamodoka mu bundi burere butandukanye ikinyamakuru daily monitor kivuga ko akarere ka mbere kuzuyemo izo nyobwa ari karamoja ahasanzwe hugarijwe n'ubukene ingwano hagati y'imiryango bihindura ako karere ahantu h'akajagari nayo urudandazwa rw’ibiyo myambiro rukaza gunyura. ubuganda mu bihumbi bibiri na kane cabaye igihugu ca mbere ku isi banywa inzoga zambiye aho umuntu umwe afise imyaka cumi n'itanu n'iyirenga bigaragara ko yanyoye amaritiro cumi n'icenda n'uduce mirongo ine n'indwi naho inzoga z'imyambiro zitanditswe biboneka ko ukuze yanyoye iritiro zirenga gato icumi n’uducenwe amakuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ni ngaho agarukiye mwariko muyashikirizwa na jowe vestine butoya yifadekanije na leonce bitariho